Tam очень полезные вещи, когда мы видели, мы ездили в Саудовскую Арабию, Мекка и Мадина, делали паломничество. Алхамдулилля, ни'ма, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит Сахих Бухари, «Ман юриди Аллаху бихи хайран юфакиху фиддин». Кто Аллах хочет для него добро, ему дает дорога знания. Или фахм дин, значит фахм фикх фиддин, понимание фик, значит понимание этой религии. И это, алхамдулилля, мы учили, именно получили это очень польза, когда мы увидели паломничество, когда человек знает, как делать обряд, человек, когда знает, что есть халяль, что есть харам, когда именно знает хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Худу анни мазнасикакум». Значит, берите меня ваши обряды, как делать паломничество – И то, что, альхамдулля, человек, когда знает моменты важные сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, именно связано хадисы, которые часто нас Адиль Албани или шейхи говорят, именно когда знают, когда они брали для него камень. Вот это то, что мы замечали иногда, когда ты следуешь сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по хадису, именно в книге Насардина Аль-Албани, Ибн Аббас, было даже моменты, когда мы именно в хаджи إمن الصبرالي كامن تركب منا بيربي جمرات بلشاية جمرات إمن بتموش ابن عباس пророк саллаллаху алейхи вассалям ему приказал собрать камень именно когда находился именно в Мина. Значит, когда ты возвращаешься из Муздалифа, именно на Джамара, когда идешь к Джамарату, как раз собираешь это камень, семь, семь камней, которые именно когда ты делаешь кидание Джамарат. И Альхамдулля Сунна Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда человек одновременно знает, когда находится именно таваф, некоторые люди, мы даже посмотрели, потому что когда ты уже первый раз посещаешь Кааба, надо именно в первую очередь делать таваф. Таваф, потом два раката, отличая от остальных мечети, которые есть везде. А тахиятуль маджид от таваф, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в объясняет – значит, человек, он делает талав в этот момент. И когда заканчиваешь талав, как положено, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал два раката. Значит, знание хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, знание сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, человек доводит о том, что делает все по правильному, именно как правильно. И именно как раз пророк два раката читал именно около Макаму Ибрагим. Если получится, если не получится, можно другое место читать. Но в этот момент пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти два раката читал Сурат Аль-Ихлас и Кулия айюхал Кафирун. Кулия айюхал Кафирун, потому что оба сура дают понятие правила Тавхида. И человек, когда он знает смысл именно поклонения, которое он делает, смысл именно за то, что он прилетел, именно делает паломничество, зная о том, что эта история, в первую очередь, именно напоминает история Ибрагим, алейхиссалям, его жена Хаджар, его сын Исмаиль, которые, альхамдулилля, делали таухид, и это в первую очередь человек, альхамдулилля, дает понять знания. Это уже в первую очередь приобретение знания это тебя помогает дальше именно делать все обряды, которые положены. И субханаллах, то, что мы заметили раньше, когда мы занимались ошибками молящихся, эта книга, мы заметили о том, что когда мы сказали, некоторые братья даже присутствовали, присутствовали на первых уроках, именно о том, что одежда, которая должна быть одета человек, не обтягивающий, непросвечивающие и так далее. И, э, и многие женщины даже заметили о том, что нарушали, нарушили этого. И Субхана хочется прийти, подойти и сказать о том, что это нельзя, это надо изменить. И некоторые не знают. И Альхамдулилла то, что помогало о том, что было моменты, когда мы уже успели некоторые мужья, когда мы стояли с нами рядом, сказали о том, что скажите ваши жены о том, что одели носки потому что ступня и так далее, это является аура, надо закрыть это аура тоже. И они, ноги иногда видно некоторые и так далее. И было даже случай, когда, субханаллах, полезность знания помогает том что иногда видишь, ты должен предупреждать людей, когда у них есть ошибка, как именно сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда есть ошибка у человека, надо сказать, брат, ты ошибся, или по мудрости донести ему информацию как именно Аль-Хасан Хусейн. Аль-Хасан Хусейн, когда увидели пожилого человека, который не умеет делать омовение, они что ему сказали? Подошли, сказали мы, подошли к нему, подошли именно, сказали, я дядя, ну, дед, именно отец, или, да, я ам, я термины, которые в виде уважения пожилые или старших возрастов. они, если сказали бы, ты не делаешь омовение правильно, их прогнал бы или сказал бы вы еще, вы еще лучше меня знаете или так далее. Какие-то слова именно сказал бы недоволен от них. Но они по мудрости донесли ему эту информацию по-другому. Это, альхамдулилля, называется хикма. Хикма – донести эту информацию человека. Но знает, как это донести информацию. Они сказали, я ам, инни, я спорил свою брату, кто из нас лучше делает омовение. Ты был, если было бы можно, ты станешь судья между нами, и ты именно справишь, кто именно правильно делает это обряд, именно, как можно сказать, омовение. И один делал так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а второй тоже делал так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И оба правильно, а он неправильно. И тогда он понял по их именно метод о том, что он сам не прав, и он сказал, вы правильны, а я неправильный. Значит, хамдулилля, это знание дало детей о том, что исправит ошибку человека. И был момент, когда человек, субхана, одного брата, э, читал молитву около пожилой человек, который ему лет уже сто или 90, я не знаю, но еле-еле двигается. Читал молитву сидя. И получилось о том, что сунна положена, когда ты нама читаешь, надо спина обратно выпрямить. Правильно? Как положено. А этот человек, он не делает значит, поскольку, может быть, по старости или неграмотности и так далее, и человек, субхана, делает суджуд, и поднимаешь чуть-чуть, и обратно идет к суджуду. Это же нарушение. А субханаллах, это брат, когда закончил молитву, ему говорит, вы арабский знаете? Он говорит, да. Он начал с ним разговаривать на арабском языке, Латуша объяснит и потихоньку донести ему эту информацию о том, что положено, когда молитву читаешь, надо спина обратно выпрямить. Это бывает даже у некоторых, которые возрастом, даже молодые, даже иногда некоторые страны, которые они привыкли это делать постоянно. И это, альхамдулillah, было полезно о том, что этот пожилой человек принял от него этот совет, потому что, как пророк, саллаллаху алейхи в хадисе говорит, «Аддину насиха» – религия это является совет. «Факульна лиман Религия это является совет кому? Они спрашивали сахаба. قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Значит, религия совет для кого? Для Аллаха, для пророка, для аиммати мусимин, знающий, если ты знаешь о том, что знающий ошибается, ты можно подойти и сказать о том, что я слышал хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как пророк говорит в хадисе, «Рубба мубаллига ильмин иля ман хуа аламу минху». Значит, может быть, носящий знания, кому более знающий между вами. Значит, если я знаю хадис, я должен нанести это человек, который является более знающим, чем я, и именно не, отка не отказаться от именно предания совета ему. Лиллахи вали айматил муслимина ва аматихим. Ва аматихим значит простые люди, как этот человек, который именно читал молитвы. Значит, если я знаю о том, что я знаю хадисы, я знаю какие-то практики, я знаю что-то, есть человек нарушает, как некоторые подошли, один раз случай было, там Мекка, как раз Кааба, часто бывает люди очень много, почти миллион читает молитвы, или меньше. Но там очень много народа, и все спешат. Они хотят намаз читать и быстро выйти. Но это получается о том, что они нарушают, как пророк, саллаллаху алейхи «Ло я'ламу марру амам мусалли да вакаф арбаин». Если человек знал если пройти мимо молящихся, да, стоял бы 40, значит, ему грех идет, потому что лучше он стоял бы 40. 40 никто не знает, 40 месяцев, 40 лет и так далее. Пройти нельзя. И должен человек, который, субханаллах, мусульман, должен иметь какие-то определенные грамотность, именно в знании. Потому что пророк, саллаллаху алейхи и это доводит человека, когда он занимающий знания, о том, что он знает, он знает некоторые хадисы, какие, как пророк, саллаллаху алейхи сказал, «Ида салла хадукум фальядну мин сутрате». Если из вас кто-то читает молитву, пускай приближается к сутру. Сутра – это преграда. Это то, что перед тобой стену, там, если человек, спина его и так далее, использует как это сутра, но обязательно надо именно использовать это сутра. И это, альхамдулилля, это человек один раз подош... мимо хотел пройти, через молящийся, мы говорим, остановись, нельзя. Он говорит, ученые разрешают. Ученые разрешает, потому что это Макка. И именно это мечеть э, Кааба, именно там невозможно. Разрешает это. Я говорю, брат, хадис ясно, Нигде не написано о том, что есть разрешение в Кааба или в другое место. Все мечети одинаково. Нельзя пройти, придумай, э, молящийся. И этот человек, конечно, не слушал и спорил долго с этому брату. И получилось о том, что этот брат говорит ему в конце, и говорит, я хадис занимался, учился хадисе специально. Он говорит ему, тогда разговор нету, мы разошлись, джазакум Аллах и все. Значит, может быть, исправить свою ошибку, Аллах, Аллах знает. Но момент важный о том, что, альхамдулилля, когда человек имеет какие-то определенные знания, и как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ниаматанин магбунин бихима кафиру минан нас». Значит, две блага человек не оценивает, пока не потеряет ее. Первый – это благо какая? Именно время. Время и здоровье. Значит, когда есть возможность о том, что приобрести знания, которые тебе важны для жизни, важны для поклонения и так далее, ты должен ее искать искать у более знающих, или литература, или у алимов и так далее. И момент хороший, который мы, альхамдулилля, оттуда получили, это является следование сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Было случай, когда мы стояли у человека, братья между собой собрались и обсуждаем одну тему. И один начал задавать вопросы. Говорит, я могу ли я идти именно могиле пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посещать? именно для того, чтобы получить шафа. Значит, он прилетел оттуда. Это братья ему мудро сказали, ему говорит, брат мой, ты именно прилетел оттуда, для того, чтобы именно получить шафа. Именно человек, конечно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, «Ла тушаддир рихалу илля ли Значит, если человек собирается путешествовать, именно если путешествует, если собирает багаж, чемодан и так далее, верблюда, как именно шадду рихаль, рихаль это верблюд, шад, значит, привязать его, то, что человек куда-то уехать, لا تشد الرحال إلا لثلاث только три места именно человек должен путешествовать намерение именно ради этого первый مسجد هذا المسجد الحرام значит мечеть который в Кааба именно والمسجد الحرام Маджиди Хада, мой мечеть, Уаль-Маджид Аль-Ахса, и мечеть, которая находится в Куц, Иерусалим. И значит, три мечети человек он должен собираться. И именно это объяснили ему братья. Я говорю, как можно думать о том, что ты собираешься именно идти могила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ради могилы пророка сюда ты приехал. Нельзя, потому что автоматически, когда ты находишь мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ты будешь навестить пророк, саллаллаху алейхи вассалям, автоматически, это так и должно быть. А намерение, намерение ради, мече, ради могилы пророка нельзя. И шафа просить его даже не стоит за это, потому что человек, который мусульманин, знает о том, что если слышит пять раз азан, пять раз азан, он знает по хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, من سمع المؤذن ورد بعده значит после азана после повторения слова муаззина он сказал اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته Значит, если человек повторяет это слова после каждой азана, значит, пять раз в день, говоришь это слова, قال وجبت له شفاعتي. Ему положено мой заступничество за него. Значит, пророк заступнится за этого человека, который постоянно в каждой молитве повторяет это слова. И это получится, он ну, говорит, этот человек начал спорить и говорит, ты что хочешь сказать о том, что мы относились к могиле пророка, как остальные могилы у людей, что ли? Мы говорили, нет, и здесь вопрос не так, а вопрос о том, что когда ты находишься в могиле пророка, саллаллаху алейхи нельзя шафаа просить. А единственное, что надо делать, то, что делал Abd, Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, kada on uvidio, eto jevrajući sami больше среди сахаба, которые следовали sunna пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Умар, что он делал, когда он подошел к могиле пророка после его смерти? Он сказал, ассаламу алейка, я наби Аллах, ассаламу алейка, приветствую тебя, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и приветствую дальше, он сказал, и подошел к могиле Абу Бакра и сказал, ассаламу алейка, я Абу Бакр, И дальше он подошел к могиле отца его, он сказал, «Ассаламу алейка, я Аби». «Я Аби, отец мой». Значит, приветствую три человека одновременно. Это больше не добавил Ибн Умар, и это достаточно для нас является сунна. Мы должны это делать тоже. И поэтому, если мы подходим к могиле пророка, не надо ничего просить, надо сказать, как сказал Ибн Умар, сказать «Ассаламу алейк, я Расул Аллах», «Ассаламу алейк, я Абу Бакр», «Ассаламу алейк, я Умар». Значит, приветствовать три человека одновременно, можно сказать, так сказали Ибн Умар. И это ближе к сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что это понимание сахаба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но, ну, альхамдулиллах, полезно о том, что некоторые как начали понимать, и часто бывает у всех, когда люди возвращаются из Хаджа, сразу называют его хаджи значит, термин хаджи часто распространяется, и некоторые даже, что, когда возвращая оттуда, тюбетейка одевает зеленый, э, называют его хаджи, может быть, стаж уже два раза, три раза, уже увеличивают. И даже одна, один раз я увидел человека, который расстроился за свой багаж, а другому ему говорит, не переживай, ты уже хаджи. Значит, этот термин он использовал, то, что объясняется человек, ты уже статус у тебя хаджи. Но хадж – как алимы сказали, принимается, как Абу Ханифа сказал, если человек именно после хадж возвращался лучше, чем был раньше. Значит, если я, альхамдулилля, после хаджа стараюсь изменить свой образ жизни, изменить свой характер, изменить свое именно отношения с людьми, с собой и так далее, альхамдулилля, становится разный, новый человек, можно сказать, eto alhamdulillah kaana allaha qabila hajjahu znači allah je primio njegov hađ fa hađun mabrur yuqal andama yakun al abd znači kada je čovjek возвращается оттуда inša Allah i Allah prinijel hađ как будто мать его родила заново, и значит без греха, когда человек уже изменился по отношению. И получился, субханаллах, когда этот момент, когда разговаривали с людьми, и мы отошли от а эти люди, которые мы разговаривали с ним по поводу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его могила. И как раз он начал спорить сильно, и чуть-чуть э, руки приклады не получилось, даже драка не получилась. И этому брату объясняет другому, говорит, слушай, братья, мы же мина находимся, мы не отошли никуда, зачем вы драку строите или шум поднимаетесь? Это каждый имеет свое мнение. Когда ты не согласен с моим мнением, это достаточно, согласен с своим мнением, поставь именно, пожелай свое мнение, так держи и так далее. Но если не согласен со мной, не стоит вообще спорить или драка, или что-то подобие этого. Но, субханаллах, один даже ему сказал, брат, почему ты позволяешь твое сердце темнеть или позволяешь шайтан мешать тебя за одного брата? Нам недостаточно было бы лучше слушали слова имам Шафия, когда он сказал, قال قولي صحيح يحتمل الخطأ мои слова правильно, но может быть я ошибаюсь. وقول غيري صواب خطأ يحتمل الصواب мнение моего брата может быть неправильно, но может быть оказывается правильно. Именно когда ты уже даешь понять о том, что твое мнение может быть неправильно или правильно и так далее, это называется именно скромность. Иншаллах. Джазакум Аллах хайран. Сегодня, иншаллах, наш урок по поводу муаддин, э, адан, правиле Адана, ошибка, которая бывает именно, когда человек делает Адан. Конечно, раньше и трогали разные темы относительно к вопросу одежды, и вопрос касается именно поклонения, то, что человек должен делать. И потихоньку, иншаллах, может быть, иншаллах, закончим эта книга, как положено, именно шейх, именно как который автор писал, шейх Машвур ибн Хасан, ученик Насрдин Аль-Альбани, иншаллах. Автор книги пишет, говорит, جملة الأخطاء المؤذنين ومستمعي الأذان значит ошибка, которую делают люди, которые делают азан, именно муаззин, или те, которые слушают азан. Значит, это относится к нам, иншаллах. Некоторые считают, говорит, этот азан, это является сунна, и является именно неважный объект, который именно в исламе. Бывают такие моменты, именно некоторые алимы, понимая о том, что Абу Ханифа или Маза Абу Ханифа говорят сунна муаккада, сунна муаккада это является не очень важной сунна, значит не фард. А много алимов, они считают, это является фард именно как Шафи, как имам Ахмад, это является фард и важный объект в исламе, который необъемлема молитва. Значит, когда ты находишься в состоянии джамаа, когда в городе, должны будут делать она обязательно. Это уже грех, если люди это не делают. Не делают именно азан. Поэтому они сказали, именно алим, как Ибн Таймия, в Мадхаб Маликия, Малики, имам Малик, Аляузай, большие ученые, как именно Ата, Муджахид и так далее, они сказали, это является обязательно. Почему? Потому что это один из признаков, который можно узнать мусульман или исламское общество. Как можно узнавать? И сразу азан, крик именно к азану. И даже они, алим, сказали, Адави, ученик Мухбил Аль-Вадиай, рахимахуллах, он сказал, «Хия фарду кифая» Фарду кифая, значит, она является сравнение именно к молитве, она является тоже фард. Обязательно должны делать люди хотя бы одного человека, который является для этим город, например, скажем, Москва, если там есть несколько мечеть, хотя бы один мечеть должен звучить азан, должен быть обязательно. А остальные, иншаллах, ничего страшного, если они это не делают. ويقاتلون على تركه Значит, если люди не делают, с ними придется именно надо сражаться. Если эти люди не делают адан в мечети. Ибн Абдул-Бар, рахимахуллах, ученый из Мальхаб имам Малик, он сказал, «Ла алям ухтилафан фи уджуб адан». У меня нет сомнения о том, что адан является ваджиб. Субханаллах, как можно сказать, это является сунна, или можно сказать, это является второстепенный вопрос и так далее. Нет, он является ваджиб. Джумлатан аля ахли Муср. Это является ваджиб для людей, которые находятся в этом городе. لأن الآذان علامة دالة مفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. Значит, азан – это знак о том, что является разделение между дома, которые являются ислам, и дома, которые являются кафиров, значит, большинство, которые не являются мусульманами. Когда мы находимся, например, человек находится именно в Медине, Макка, Саудия, арабские страны и так далее, азан везде слышно. Здесь, там, там, там. И, субхана, это очень приятно в основном. Когда ты находишься там, каждый человек увидит, скажет саламу алейкум. Достаточно человек уже зарабатывает на это. Даже, субханаллах, как пророк, саллаху алейкум, в хадисе говорит, один сахаба зашел, он сказал, саламу алейкум. Он сказал, десять. Другой сахаба зашел, он сказал, саламу алейкум, рахматуллах. Сказал, двадцать. Третий сахаба зашел, он сказал, саламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. 30, значит, распространение это слова. И пророк, они удивились, 10, 20, 30, значит, вознаграждение, которое человек получает. И, субханаллах, это человек, который находится там, любое место, смотрит справа, слева, конечно, сестры не, не приветствуют с ними, там именно нельзя. Но, альхамдулля, братья, очень много. Можно сказать везде, саламу алейкум, рахматуллахи, вапаракату, постоянно. И награды, иншалла, за это получаешь. И одного брата даже удивился, к нам зашел, как раз мы сидели с шейхами. И, альхамдулля, такой, э, у него получился такой очень э, эффективный, вообще очень чувствительный момент. И, субханалла, и не выдержал это брат, потому что ночью после Магриба к нам зашел. И, субханалла, я говорю, что с тобой, говорит, он даже не мог рассказывать про эту историю, что с ним случился. И говорит, маленький ребенок, ему лет, по-моему, 7 или 8, он бросает мусор ночью. И это в момент, конечно, если в этот город мы находимся, именно люди, они не отправили детей ночью, именно правильно, а это наоборот, ночью, и ребенок уходит в мусор, выбрасывать. И как раз в этот момент вы увидели этому брату, и он сказал «Саламу алейкум ва рахматуллаху баракату». Удивился дядя, ему говорит «Саламу алейкум ва рахматуллаху баракату» дядя, и, субханаллах, ему было очень, э, трогало ему сердце это брату, и, субханаллах, к нам зашел, потому что родители воспитали детей, правильное воспитание именно в этот момент – объясняя о том, что наоборот, надо привести с кем угодно, даже в любой момент. Даже, субханаллах, мысль плохого нету. И этом брате как раз меня говорит, как раз мы шли в какую-то темную дорогу, я, он меня говорит, не надо сюда. Я говорю, наоборот, здесь эконом, ну, время экономим, давай побыстрее отсюда. Он говорит, если мы были бы там, за нами след и так далее. Я говорю, знаешь, брат, ты находишься в Саудии, ничего не думай. Потому что иногда бывает такие темные дороги, за, за тобой кто-то смотрит, мало ли по башке даст там, или ударит тебя, или что-то. Но, ну, альхамдуля, там такой атмосфере, люди, наоборот, лучше, иншалла. Конечно, преступность больше всего во время хаджа, но, альхамдуля, большинство людей, которые, альхамдуля, там находятся, я думаю, иншалла, стремят к сунну пророка, саллаху алейкум. Поэтому Ибн Абдул-Барр говорит, это аляматун баризатун على تفريق بين دار الإسلام ودار الكفر Когда это находится в этом месте, именно связано с Аданом, можно это знак хороший, говорит, для того, чтобы разделить между дома мусульман и дома и не мусульман. Потому что где-то там находится, альхамдулillah, здесь Россия, особенно в Москве, даже и в Казани, везде, я даже удивился, когда находился в Казани, везде слышу азан, в разных местах слышишь адан. И, субханаллах, конечно, здесь тоже когда время азана, везде слышно, как положено, потому что это права мусульман, которые здесь находятся, отличают другие страны, которые в Западе, например, или Европа, или э, Скандинавия и так далее, не разрешают адан громко. Ибн Кудама, Якуль, Ибн Кудама говорит, адан это тоже является ваджибун инда асхаби мадхабина. Значит, Ибн Кудама магдиси мазхаб имам Ахмад – он является, говорит, является тоже для нас, является ваджиб, لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين если человек мусафир, ему не обязательно азан. Конечно, те, которые там находятся, для них является азан обязательным. قال الأذان عند الحنفية سنة مؤكدة أبو حنيفة они считали сунна муаккада. Есть правило очень важно узнать, когда термин, который Абу Ханифа, иногда он, когда он понимал понятие сунна, суннатун муаккада, у них является это ваджиб. Термин сунна муаккада عند Абу Ханифа это не является сунна. Сунна, как вообще правильно понятие, сунна это является то, что делал пророк, саллаллаху алейхи Она, сравня, она равняется именно с ваджибом. Потому что, как пророк, саллаллаху алейхи это является для нас показатель для дороги, иншаллах, в исламе, да? Пророк, саллаллаху قال العلماء السنة ما هي قال هو قول أو فعل أو تقرير слова пророка, действия пророка и согласие пророка с сахаба, как таяммум и так далее. Значит, если человек это делает, так то, что сказал пророка, и некоторые слова пророка, она является как ваджиб, как именно отпускание бороду, именно укорачивание одежды и так далее для мужчины, удлинение одежды для женщины и так далее, это является ваджиб, значит, необходим, потому что она несла термин, именно как называется, приказ, как про алимы сказали, аль-амру ядуллю аля вуджуби ла ядуллю аля нудуб. Значит, амр, приказ является, амр, когда говорят, делай этого, приказ – это является ваджиб, لا يدل على нудуб, это не является добровольно, человек можно не делать и так далее. Поэтому здесь Абу Ханифа, когда он говорит суннатун муаккада, это является ваджиб, фард, именно по их понятию. Потому что они по-другому не понимали, потому что они не могли вообще по-другому сказать, как сказали именно, как имам Зайляй, один из алимов мазхаби Абу Ханифа, قال فهي لا يوجد نزاع في اللفظ Значит, если Шафии сказали это ваджиб, Абу Ханифа или Мазаб Абу Ханифа сказали суннатун муаккада, значит для них это тоже является ваджиб, это является приказ, надо выполнить. هذا ما فهمه إمام النووي поэтому имам Навави في كتاب كنيجة называется المجموع كنيجة называется الروضة قال لا نزاع بيننا وبين مذهب Абу Ханифа. У нас нету разногласия. Термины, которые они использовали, это именно дает понятие о том, что Абу Ханифа, он намекал в этот вопрос о том, что является ваджиб, и нельзя ее оставить. Это сунна, сунна, которую делали сахаба, делали пророк, приказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сахаба делать, значит, нельзя ее оставлять. Вот это то, что хотели намекать на нее Абу Ханифа. قال وما من زعم أنها سنة لا إثم على تاركه فهذا قول خطأ Абу, а имам Навауи сказал, те люди, которые сказали о том, что это является сунной, значит, добровольные вещи, которые, если ты оставляешь, ничего греха нет, это неправильно, это ошибка. Наоборот, так, такие вещи не мог сказать Абу Ханифа или э, его ученики Абу Ханифа, Абу Юсуф, Ал-Кады или, например, скажем, Мухаммад ибн Хасан Шейбани. потому что Мухаммад ибн Хасан Шейбани учился у него кто? Имам Шафи'и. Šafija učisa u Abu Hasan Šejbani. A Abu Hasan Šejbani, jesi Šafij čitajte jevreje sa vajđib, обязательно надо азан, значит, он это тоже брал знание свой от Абу Хасан Шейбани. Значит, здесь наше понимание иногда есть ошибка. Иногда мы понимаем вещи неправильно, так как понимали сахаба или табиа и так далее, и ученых большие. Как можно сказать, некоторые говорят, шафи говорят о том, что можно намерение сказать вслух. А как можно сказать так? Потому что это так сказал его ученик. Я говорю, его ученик неправильно понимал. Мы как раз эта тема, когда тема намерения трогали, мы же сказали о том, что ученик неправильно понял. Почему? Потому что имам Шафи не понимал его слова в какой момент, когда он сказал, Кала, я бы хотел бы, если люди, даже можно намерение не сказать вслух во время хаджа, например, когда человек собирается делать хадж, он говорит, лаббейк Аллаху хаджан, лаббейк Аллаху умра, значит, именно вслух говорить это. Но он говорит, это если ты не говоришь не вслух, это тебя достаточно, кроме молитва. Кроме молитвы, значит, понимал этого ученик о том, что, значит, если касается хадь, ты говоришь громко, и это является достаточно, значит, молитву надо сказать громко. Как понимать громко? То, что касается именно такбир, Потому что от тахриру молитва, когда молитва является харамом, от тебя добавить нельзя. Когда ты говоришь Аллаху Акбар, значит, ты, если не говоришь Аллаху Акбар громко, твоя молитва еще не действительна. И значит, она защитился тебя. Надо сказать Аллаху Акбар громко. В этот момент он хочет сказать имам Шафи. В это понимание этому человеку ошибочно. Поэтому некоторые не начали понимать неправильно. И некоторые, то, что они делают, ошибочки, которые бывают, говорят, рафи الصوت بالصلاة والسلام على النبي بعد بعد الأذان. Некоторые, что они делают, когда нам адан, после азана, или момент азана, когда вспоминает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорят громко, саллаллаху алейхи вассалям. Он, шейх автор говорит, нельзя это говорить в момент после азана. Значит, если муаззин, когда читает, он должен ждать момент приветствия пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должно быть расстояние от азана отличается. А то, что не стало часть азана. Когда ты говоришь, заканчивай Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, и потом говоришь, саллаллаху алейхи вассалям, или приветствие пророка, или момент, это говоришь, или когда именно вспоминает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ты говоришь, саллаллаху алейхи вассалям, это не должно быть. Надо ждать, когда ты закончишь, и будет какое-то расстояние, то, что приветствовать с пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторая ошибка, которая говорит, шейху говорит, ат-тальхину фил азан. Некоторые украшают азан. Например, как должно быть Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, они удлиняют вот этот термин Аллах. Ну, красиво, как песня получается. Это некоторые алимы, они не одобрали этот вопрос, потому что нельзя именно сказать азана, надо говорить как есть. Это вызов к молитву. Украшение и так далее, пение и так далее, это не должно быть. Поэтому, рахима Аллах, имам Аль-Куртаби, толкователь Корана, говорит, «Хакум аль-адан ан ла юстарсала фи». Значит, нельзя удлинить азана. Это говорит имам Аль-Куртуби, «Валя ютрабу фи». Нельзя делать песни. Как песня получая некоторые украшая азана. Кама яф'аляху амма Как некоторые повторяют слова постоянно. И аят Корана тоже иногда бывает. Но этот азан должно быть в рамках. Как сделал Биляль и Ибн Аби Мактум. Третья ошибка, которая бывает, говорит, Джараль Тараб некоторые, которые поэты, или песни и так далее, они укращают свои голосы именно когда делают азан. Это не должно быть нарушение. И некоторые, как они говорят, пользуются это магнитофон для того, чтобы поставить азан. Некоторые страны бывают. Иногда утренняя молитва, лень у муаззина вставать на утреннюю молитву и поставить запись. Именно то, что запись именно во время азана. мы слышно, когда говорит «Ассалату хайру минаном, ассалату хайру минаном». <laughs> И это получается о том, что микрофон, это микрофон поставил на магнитофон и сам будет звучить. Это не заменяет. Наоборот, должен быть голос человека. <coughs> Во-первых, он говорит, использование магнитофон во время азана есть много ошибок, которые предупреждает от нее автор книги, говорит, «Тафуитуль аджри вассавабы аля муадзинин». Например, если я подошел, я читаю азан, я получаю награда. потому что пророк, саллаллаху алейхи говорит, «Аль-муадзинин, аль-муадзинуна, атвалу наси анакан йом аль Значит, те, которые говорят азан, сами длинные шея. Значит, не шея, можно понимать, шея не длиннее становится, а награда увеличивается для них больше. Значит, это люди, которые делают азан, у них награда становится больше и больше. Поэтому те, которые стремляют к азану, Альхамдулилlah, Аллах вознаградит за их стремление. وفيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم если пришла время молитвы или время молитвы наступил, человек должен именно из вас делать азан. Значит, я должен делать азан в момент именно э, наступление времени молитвы, я должен делать адан, валиюаммукум акбарукум. Значит, мы нарушаем хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк говорит, если время наступило, надо делать азан, один из вас, валиюаммукум акбарукум. Пускай именно самый старший среди вас читает за вас имамом, становится имамом. وفيه مخالفة للمتورث بين المسلمين То, что это было именно как привычно между мусульман, именно э, порядок, который был именно раньше у сахаба и табия и так далее, это уже нарушение идет. Потому что использование микрофон или использ... не микрофон, а использование микрофон, это является нарушением те порядок, которые было раньше. Ания мишрут аль-адан. Ния, намерение, является условием из-за адана. ولا يصح من المجنون ولا السكران ونحوهما. Значит, один из правил, если человек подошел к азану, он дает намерение, намерение к азану. Поэтому не принято азан от человека, который сумасшедший, который делает азан, или сакран, который пьяный Его азан не принято. Значит, надо зачит... не зачитываться, надо заново делать азан. Если кто-то именно в таких состояниях что делал. Потому что для лядам уджуды ния фи адаи, факадалик аль-мусаджал. И относится это метафон. Значит, азан не является поклонением. Тоже поклонение из поклонения, которое как молитва и так далее. Значит, намерение должна быть в этот обряд. Так и согласен слова Ибн Кудама, Ибн Кудама Аль-Магдиси тоже читал, это является ибада, поклонение, тоже обязательно должно быть азан, должно быть между мусульман. إنه يشترط بالأذان لكل صلاة. Должно быть азан для каждой молитвы. Как мы знаем, это должно быть для каждой поклонения должен быть азан. Пять раз молитва, значит пять раз азан должно быть. إنه يفتح على المسلمين باب التلاعب في الدين. Мы пускаем как человек говорит, именно позволяем о том, что кто-то использовал это религия, нарушал, добавил от себя то, что лишнего. Здесь не должно быть. Должно быть в рамках то, что положено. Я сегодня одобрил о том, что делать какое-то поклонение. Да? Это нельзя это делать, потому что так не делали ученых, так не делал сахаба, так не делал пророк, саллаху Значит, мы должны держать религию в рамках, как хадис Аиша, как говорится, «Манахдата фи амрина хада ма лейса мину фахварад». Кто добавил в нашей религии от себя, ему обратно. Значит, нельзя добавить от себя в религию. Хоть в Дуне, то, что касается Дуне, что угодно добавь, но именно поклонение религии нельзя от себя добавить. Так, некоторые слова, которые объясняет Ибн Джоузи, э, ученые, говорит, قال رأينا أن يقول القوم كثيرا слова. Некоторые люди э, во время, да, это бывает часто именно, когда мы учили в Сирии, э, некоторые они стоят на мимбаре, или на мимбаре они используют какие-то нашиды, или Коран, или воспоминания Аллаха, какие-то слова говорят, да, люди не дают спать нормально. Значит, люди одобрят, когда именно во время молитвы азан идет. Люди одобрят этого, нормально. Но, извините, когда человек поставил Коран, или громкий вообще свой пение и так далее, это тоже не одобряется. Много ученых, как именно Ибн Джаузи, قال فهذا مما يمنع الناس نومهم. Значит, это запрещает людей спать. Люди должны спать, если они хотят, да? и не должны слышать это крики или звуки. и некоторые они используют именно свое чтение, некоторые говорят слова, которые лишние, которые нету. Даже некоторые бывают именно момент говорят, я ауада халкаллах, значит, первый, кто Аллах сотворил. Это в Сирии в основном бывает. Иногда слышишь такие термины. Я ауада халкаллах, первый, кто Аллах сотворил на свете. Именно в хадис, который согласен, э, хадис недостоверный, ложный, который пророк, саллаллаху алейхи говорит Джабир. Джабир, أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر Первое, что Аллах сотворил на свете, это нуру набиек, свет твой пророк. Это хадис ложный. Наоборот, мы знаем, первое, что Аллах сотворил, это что такое? Ручку. Он сказал пиши, да? Перья или как называется? Калам. Да, ручка, именно он сказал пиши. И то, что Аллах сотворил и так далее. И можно сказать по-разному. это хадис достоверный, и аят, и так далее. Авал ма Аллах, именно аль калам Факал актуб, пиши. Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не является первым, что Аллах сотворил. Или хадис, который некоторые приводят, о том, что пророк, Аллах, когда э, дух, именно Адам, и сразу увиден, там написано, именно э, халактуль мир, значит, сотворил этот мир ради Мухаммада именно ради него, да, ради Мухаммада сотворил. Это тоже хадис сложный, недостоверный. Поэтому те термины, которые некоторые говорят, и люди не дают спать, «Авал ма халак Аллах», «Что Аллах первый сотворил», «Я сакин аль-худжра», или «Кто живет в комнате», как будто комната, она э, награда именно или получила достоинство, особенно пророк получил за, за достоинство за то, что он находится в этой комнате. Я сакин аль-худжра. Именно на, кто, кто живет в этой комнате. Поэтому те термины, которые иногда используются, люди лишние, не совпадают то, что делал пророк, саллаллаху алейхи Должно быть, мы должны именно наше поклонение, наше, то, что делаем, то, что связано религия, мы должны ограничивать то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Пятое, аль-адан удахил аль-маджид. Адан, то, что в мечети, использование микрофона. Шейх напоминал о том, что говорит, «Мина сунна», то, что касается азан, когда ты делаешь, некоторые они что делают? Когда делают адан, они двигаются телом. Это не должно быть. Наоборот, когда ты делаешь адан, должен быть двигать шея только – Основания какие? Основания, которые именно один человек его звали Харб, ученик имам Ахмед, Задавали ему вопросы. Хали юдару фильманара. Значит, раньше люди не, не читали азан здесь, как положено, именно как у нас принято, а наоборот, они поднимались наверх, именно манара, там наверху и делали азан. И имам постоянно так делал. I imena, i muazin imena tog dijela postojanja i garid yultafatu an yaminihi wa shimale znači imam Ahmed kada je zadavali vopros hal yudaru fil manara čovjek dvigится kada делает хауля именно когда момент какой момент когда ты говоришь хайя аля салах хайя аля фалах этот момент человек должен двигаться но тело двигаться нет надо двигать только шея И именно, как говорится, قال يلتفت عن يمينه وشماله. Когда имам задал, имам Ахмад задали этот вопрос, قال يلتفت يمينه وشماله. Значит, حي على الصلاة, حي على الفلاح и так далее. Вот это шея двигаешь именно языком, направление, туда направо, туда налево. فقال أما الدوران فكان مما لا يعجبه движение тела, то, что он не любил, имам Ахмад. Имам Ахмад одобрил только именно движение шеи, именно в направлении, когда ты делаешь право-слева. سادسا التثويب في الآذان الثاني некоторые ошибки, которые у людей есть, именно во второй азан они делают таthwib. А таthwib, когда мы говорим, именно хайя аля салах, хайя аля фалах, когда мы говорим, утренняя молитва добавляет ассалату хайру минаннаум. Ассалату хайру минанном, это должно быть первый азан. Первый азан, это надо так сказать, а не второй азан. А некоторые получается о том, что не бывает первый азан, а второй азан говорят это. Некоторые мечети бывают такие ошибочные о том, что они говорят это на второй азан. А наоборот, должно быть как положено. И ошибка, которая бывает, некоторые азан делают раньше его время или позже его время и так далее. Имам э, Ибн Хаджар Аскалани напоминает в своей книге Бухари, толкование Бухари, Фатх аль-Бари, сказал, «Мин аль-бида аль-мункара» один из нововведений, который есть нарушение сильное, говорит, ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بثلث ساعة. Те, те, что люди иногда делают адан, второй азан, раньше 15 минут. Раньше 15 минут. Значит, спешат именно до 15 минут, до времени молитвы, которое именно есть в Рамадане. А утренняя, магриб молитва должно быть раньше времени. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, قال أدن يا بلال Билал, читая азан, а Билал он поднимался и говорит, если из нас кто поднимался на свой верблюда или свою это лошадь, увидел бы солнце еще не спустилось. Значит, до заката надо делать азан, светление. А сейчас люди еще делают, когда темно. Это уже нарушение. فقال إمام ابن ابن حجر الاسقلاني قال فيؤذنون بعد الغروب بدرجة значит они делают адан после заката солнца بدرجة один уровень делает этот азан это есть нарушение они не понимали о том что пророк саллаллаху алейхи قال أخروا الفطرة وعجل السحور значит أخروا الفطرة значит разговление и так далее наоборот они нарушали все сунны пророка саллаллаху алейхи и это есть недобро قال الأمة بخير ما لم يعجلوا الفطر да? Помню самые важные моменты, то, что касается этот урок, намерение, это азан. Что важными сказали? Чтобы не расширить как Азан в первую очередь является ваджибом а города. Маша Аллах. Еще что? Сафари не можно без азана. Мусафир не является для него важно. Это не обязательно. А Ничего страшного, но он не является для него. Если это в городе, если один считает. Еще что? Э, ну, значит, азан является для здраворазмышляющего человека и так далее, является намерение важный час именно азана. Еще что? должно быть расстояние между салаватом, если человек говорит салават и азан. Пауза, да. Не ставить магнитофон, запись не ставить. Правильно. Магнитофон, вашал. <laughs> Живой голос должно быть именно. И еще то, что мы хотим напомнить. Вообще, братья, э, в уроках желательно надо записывать. У нас даже был учитель, даже нас не позволял вообще присутствовать на уроке без тетрадки, без книги. Даже хотя бы диктофон. Если покажет о что диктофон есть, тогда он тебя одобрит. А, Почему? А, а если память хорошая и записывает память хорошо? Но это все равно, Алим говорят, аль-ильму каррирху бикитабихи. Значит, знание надо записывать. Субханаллах, надо все равно записывать. Да. <clears throat> То, что полезно, еще от татвибу, мы сказали татвиб, должно быть хадис, кто именно два азана, кто первый читал азан? Беляль или Ибн Мактум? Беляль. Беляль, Беляль это, это говорил. Хамад говорил, да? Ну, там, потому что э, два хадиса есть. Какой? Касаемо возникновения хадиса. Да. Пророк, саллаху э, ну, в первый раз просто сказал Беляль, возвести о намазе. Правильно. Раз. Да, да. Ага. да? Ну, это Абдулла ибн Сара. Ага. А первый кто делал азан? Первый, Второй. Биляль первый, Ибн Максул именно второй азан. Хорошо. И мы знаем о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сунна, именно когда уехал из Медины, именно оставил Ибн Мактум, именно кто, именно нас, место пророка, саллаллаху алейхи И муаззин, конечно, он должен быть знать Коран и должен знать именно, конечно, чтение азана правильно. Ошибка, которая сейчас бывает, о том, что муаззин иногда не знает правильно, как считать азан, с ошибкой. И должно быть именно человек, который считает азан, кто знает хадисы, знает Коран, знает именно ислам, знает арабский язык хотя бы, который махариджель хуруб, выход, слова и так далее, хорошо знает, именно считает, можно сиденье поменять. И, иншалла, именно Санани, Арсалан и так далее, они сказали о том, что человек, который делает азан, азан и сани, фихи алямун бидухуль аль-вахт, значит, вот дуа фил азан именно является часть, и поэтому الصلاة خير من النوم قوريسا نبير ويازان كاكي من يس ونكتر عالم أشيبك كتور بوايد نكتر لودي كذا أذان شتايت أنيس بشات رانشي مؤذن قوريت نبريمير كذا هون قوريت الله أكبر الله أكبر مي بوسني هو من قوريت أكذا زكان شوين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أني رانشي مؤذن قوريت نبرود в этот момент человек должен именно идти следом за муаззина, когда именно говорит в этот адан. И какие ошибки бывают у людей? Конечно, бывает о том, что э, аль-хаукала, аль-хаукала, они иногда, когда говорят ла хайя аля сала, хайя аля фалах, они говорят одновременно хайя аля сала, хайя аля фалах. Это ошибка. А наоборот, какие слова должен человек говорить, когда адан слушает? Какие? Какие? Ла хауля вала кувата илля билля. Значит, человек, он должен говорить ла хауля вала кувата илля билля. И часто бывает у арабов, как раз я в Медине, когда находились, иногда говорят ла хауля ля. Ла хауля. Они не заканчивают это слова, сокращают, это ошибка. И серьезная ошибка. Как будто Аллах нету эту Да, у него нету возможности. Поэтому надо сказать ла хауля вала кувата илля билля. И какие ошибки бывают у людей иногда, когда именно слушает пророк, саллаху алейхи вассалям, именно они целуют пальцы и глазами обтирают. Обтирают. На это основа именно Ибн Аббас, Абул Аббас Ахмад, Ибн Абу Бакр Ар-Радад Ильямани, Аль-Мутасаввиф, книга называется «Муджибат Ар-Рахма». Он писал это слова, привел какие-то хадисы. Альхамдулилля, мы знаем о том, что хадисы э, Ни'ма, благо о том, что Аллах, есть ученые, которые хорошо Аллах дали им эту возможность. Почему? Потому что Коран, мы знаем, Аллах сам сохранил. Нельзя добавлять. И Аллах сам именно, именно сам решил этот вопрос. А сунна пророка, кто это решает? Решает алими, которые знали и делали условия для того, чтобы принять хадис и не принять его. И это человек, который аль-Ямани, Йеменец, он привел хадис. И он, хадис, конечно, санад. А санад – цепочка людей, которую он перевел «фихи маджахиль». Аль-Маджахид, когда говорят алима, это тот человек, который никто не знает его. Кто он такой, никто не знает. В книгах не написано, нигде не написано. Фихи инката. И довел этот хадиса до состояния именно хизр. Как будто хизр, алейхиссалам, сказали это слова. قال حين تسمعون المؤذن Хызр сказал это слова. Хадис приводит этот человек. Говорит, когда я кулю ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, когда доходит человек, говорит Мухаммадан Расулуллах, мархабан би хабиби. Должен человек говорит, мархабан би хабиби. Приветствую, мой любимый. Вакурвата айни, именно сами, которые радуются своими глазами, да, именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад ибн Абдуллах, ثم يقبل إبهاميه и целует свой палец, ويجعلهما على عينيه и положит свой глаз, ولا يرمد أمدا значит, ولا يرمد أبدا этот человек никогда не ослепнет. Если человек такие вещи делает, во-первых, Есть несколько вещей, которые важны в этот хадис, который привел этот человек, который его звали э, Абу Бакр Радат Аль-Ямани. Во-первых, хадис он привел от Хидр, алейхиссалам. А Хидр, человек, который жил когда-то далеко, несколько тысяч лет, как можно переводить такой хадис? Это раз, это человек, который его нет, он умер. Во-вторых, человек это говорит маджахиль, انقطاع السند راوي حديثه كذا حديث أحمد برجال محمد محمد برجال علي كذا يسر استياني مجنيمي محمد نيفيد الأحمد حديث называется منقطع значит отрезан значит حديث является недостоверный حديث это является недостоверным две проблемы во-первых от хызр во-вторых этот حديث уже отрезан уже حديث недостоверный Третье, за то, что он маджахиль, вообще человек не знакомый с ними, неизвестные люди. Сахави, один из э, переводчиков хадиса, который алим большой Сахави, ученик имам Ибн Хаджир Аскалани, он сказал, لا يصح في المعروف في المرفوع كل شيء من هذا. Значит, нету хадис достоверный, можно поднимать его до пророка, саллаллаху алейхи Значит, поцелование палец, глаз, обтирание и так далее, нет у нее это хадис достоверный. Значит, человек достаточно делал так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Не было приведено хадисов о том, что сахаба, когда слышали пророк, они поцеловали пальцы и обтирали глаза. Не было. Значит, этот человек привел хадис ложный, если можно сказать, по меркам хадиса. Да. Наоборот, в гада мустенед аль-авам. Это делают простые люди, которые они не знают. Когда слышат именно это слова, повторяют эти вещи. И, конечно, мы, как сказали, именно должны следовать за имамом, иншалла, и не повторить. И нельзя делать лишние слова. Когда мы сейчас говорим о том, что шафаа, когда заканчивая адан, и человек говорит слова шафаа, хадис, который есть дополнительный, э, آه، كاجي يريس برو صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول يسك تو تصيش المؤذن يبفتريت التصلاة بوسي أزانا قريت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا او الله كتوري من أزان вот эти كتوري которые в крепость мусульман можно почитать آتي محمدا الوسيلة والفضيلة شئت دائم محمد وسيلة возможность. Валь-василя ваш-шафаа. Шафаа именно заступничество за нас. И, конечно, пророк, он будет заступничать за нас только по разрешению. Некоторые он не сможет, их за них заступничает. Аллах за них этот вопрос закрыл. Он заступничает те, которые есть возможно. И, конечно, люди тоже, они заступничают за свои братья, когда они будут в раю, некоторые хадисы, которые есть достоверны. Но добавление вот это слова لا تخلف الميعاد حديث достоверный нет. Хадис достоверно останавливается момент, когда э, именно دعوة التامة الذي وعدته يعني وعدته это слово حديث достоверный. А дальше именно لا تخلف الميعاد حديث основано недостоверный, шад. Некоторые алим, как говорят, много хадиса, когда именно отличается Щудуд, когда говорят щудуд, значит, один из правил хадиса, как говорится, если щад, значит, хадис недостоверный. Иншалла, джазакум Аллах И надеюсь, иншаллах, на следующей неделе увидимся и закончим эту книгу. Желательно прийти с тетрадками, иншалла с тетрадом. Да, можно диктофоном. Если у кого-то есть мобильный диктофон, можно поставить. Я знаю, никуда не пойдет дальше иншаллах. Э, Я бы хотел бы добавить толкование, но я думаю, иншаллах, если будем активно на этот уроках, может быть, иншаллах, добавим еще толкование Корана, иншаллах, если Аллах даст нам.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 Это тоже идет под личностью слова, которые не нужны. Иншалла. Я свидетель, я это и так далее, не надо. То время, которое указано сейчас по расписанию, да. А нет, нет. Только говори сначала, а второй азан должно быть еще. Два. Конечно, конечно. А месяц Рамадан? Месяц Рамадан надо вообще... Те, графики, которые у них есть, но наоборот... Но ну, об этом можно говорить о Салат Нет, говори только на первый. Первый. Иншалла. Значит, вот этот, который по расписанию говорит, не надо. Не надо, иншалла. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله Это будет на уроке, иншаллах.